Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմենի տարեվերջյան թողարկմանը հյուրընկալել ենք Բեյրութի վանաձայն ռադիոկայանի տնորեն Վիգեն Ավակյանին։ Պարոն Ավակյան, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ 2022 թվականը բնականաբար վայրի վերումների տարի էր նաև Լիբանանի համար։ Ինչպես դիմակայեց տեղի հայ համայնքը եւ ինչ խնդիրներ, խոչընդոտներ էին այս ընթացքում ի հայտ եկել Լիբանանում, հայ համայնքը ինչպես կարողացավ հաղթահարել դրանք, ինչ իրավիճակ է այսօր դիրում համայնքում եւ ինչ սպասումներով ձևերով, ինչ ձերբերումներով է Լիբանանն ու տեղի հայ համայնքը պատրաստվում ոտք դնել 2023 թվականի շեմ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հրավերին համար եւ ողջույներ հերավոր Բեյրութեն Արցախի մեր բոլոր ուղդիրներուն։ 2002 թվականը Լիբանանի համար պետք է ասեմ որ չափազանց ծանր եղավ։ Պաստորեն մայիսենի վեր Լիբանանը կառավարություն չունի, իսկ հոկտեմբեր 31-ի վեր նաև նախագահ չունի։ 4 տարին անգամ կատարվող ասկային ժողովի ընդրություններն իդ ըստ համանացության պետք է գազմվեր նոր կառավարություն, սակայն անգարելի դարձավ նոր գազմությունը, իսկ ըստ օրինի 6 տարվան պաշտոնավարութենը իդ կորձող նախագահ Զորավար Միշել Աուն պետք է հերանար իշխանութենեն, հերացավ 31 հոկտեմբերի երեկոյան եւ այնուհետեւ գարելի չեղավ ունենալ նոր նախագահ։ Հետևաբար Լիբանան քաղաքական բարդ կասության մեջ է, գասությունը, որ դարիներու դժվարություններու դժգոհություններու գուդագումի արդյունք է։ Եվ այդ քաղաքական դակնաբին վրա եկածը ավելնալու նաև դնդեսական նույնքան եւ շատ ավելի սուր դակնապը, որ վերջին 3 տարիներուն հարվածած է Լիբանանի ժողովուրդը։ Լիբանանյան տրամանիշը արժեզրկված է ահավոր գերբով։ Այսօր լիբանանյան տրամանիշը մոտ 90-95 հայրով արժեզրկված է փախտած 3 տարի առաջվան իր սագին։ 1 դոլարը լիբանանի մեջ կարժե 45000 լիբանանյան ոսկի, Եվ որ անցյալ տարի այս թվականին դեկտեմբեր 2021-ին գարժեր շուրջ 27000, իսկ 2020-ին 12000։ Իսկ անգե դարի մա առաջ 1500 ոսկի։ Ժողովրդի մեծամասնության ամսականները թոշակները 1500-ով կվճարվեին եւ կվճարվին թերևս միջև որոշ ադեմը, բայց վճարումները ծախսերը կդարվին 45000-ով։ Հետևաբար դնդեսական ելեմոդական ահավոր գացություն ստեղծված է։ Լիբանանյան դրամատուներում մեջ բախտրված գումարները քաղաքասար ու դարիներու արդար վաստակը խնայողությունը մնացած է հոն եւ տրամադուներ չեն արդուներ, որ տրամները քաղաքացիները գարնան օկտիվիլ, որտեղ բետությունը սնանգացած է եւ օգտագործե օգտագործած այդ քաղաքացիական գումարները։ Հետևաբար այս քաղաքական բարդ իրավիճակը դնեսական սուր դակտաբը ստեղծած են քրեթե անշնչելի կասություն, ուր պետությունը սնանգացած պետություն է Եգամուտի միջոց ունի Թրամփ ունի որ էլեկտրականություն ապահովի օրական 1 ժամ կամ 2 ժամ էլեկտրականություն գայթայտվի մնացելը շարժակներով ժողովուրդը կապահովի ուր գաթերի դակնապ հիվանդանոցերու դակնապ դարբեր մարզերու բարակային դակնապներ դժվարություններ։ Այս ցաներ գասության մեջ լիբանանայությունը գոյադեվե մասնակցեցավ անցող երեսփոխանական ուժություններուն իր բնականոն ասկային մշակութային ցանկը շարունակեց կարելիության սահմաններում մեջ շնորհիվ քաղուտը ոդկի բահող ասկային միութենական գարուցերուն եկեղեցին գուսակցություններուն միություններուն գամ կարդակակ իրավիճակներու մարմին որ գազմված է հոմի ներկայացուցիչներ են եւ հայկական դաշնակցության ներկայացուցիչներ են, որոնք կողոքան ամսական գերբով գանամոր գերբով բազմահարյուր ընտանիքներ ու գարիկները ցանցամտերքի դպրոցական գարիկներ օգնելով անոնց կրծաթոշակներու թեղորակ եւ այլ ծառայություններ Համայնքային կյանքը կշարունակվի, գսեմ, Կարելիության սահմաններում մեջ, որովհետև լիբանանահայությունը իր դակնաբի մեջ առանցին չէ։ Սպիրկյան դարբեր համայնքներ Նաև նախկինի բանաներ, որոնք այժմ սփռված են աշխարհի 4 կողմը, չեն մորցած իրենց մայր քաղուտը, ուր գործը մեծიდან անգելիկ գաթողոսությունը, ուր կան մեր ասկային միութենական գարուսերու ետրոնական քրասենյակները։ Լիբանանը իր տրվածքով յուրահատուկ քաղուտ է, համայնքային քաղուտ է իբրև այդպեսին գարելություն գնձայե որ լիբանայություն ունենա քաղաքական ներկայացություն խորհրդարաններս 6 երեսփոխան իրավունք կուտա երկու նախարար ունենալու, pedagogan այբ կարգի պաշտոնյաներ ունենալու։ Լիբանանի մեջ կան ազատություններ, գրթական ազատությունը, գրթական մարզի դրված մեզ ազատությունը, միութենական կյանքի ազատությունը երևույթներն ուր մենք դուրսը չենք գտնել։ Այս յուրահատկությունները Լիբանանը գտարցնեն իսկապես սփյուռքայության սիրտը։ Եվ այս միջավայրին ծնունդ կառնեն այս միջավայրի մեջ կտրձվին գոպվին սպիրկուայի կորդիշներ, քաղաքական մշակութային եկեղեցական ղեկավարներ։ Հետևաբար քաղուտի բոլոր դժվարություններով անտերց ոդկի կմնա, շնորհիվ սպիրկյան դարբեր քաղուտներ օժանդակության, շնորհիվ մեջդանեն գիլիգիո արամարաչին կաթողիկոսի հաջորդական հետևողական ուշադրության, հոգացության շնորհիվ հայ քաղաքական գուսակցություններուն եւ հատկապես հայապողական ճաշնակցության ներդրումին, շնորհիվ մեր բարերարներուն, բարեկամներուն, որոնք աշխարհում մեկ ծրված իրենց ցերկը երկարած են այս քաղուտին։ Քաղուտի մեջ կոյադևելու, աշխատելու, ոդքի մնալու գամքը բարձր է, գբաքսի միջոցները, բայց այդ միջոցները գաբովին է որ անհրաժեշտ հավատքը գա, գամքը գա աբակայի նկատմամբ։ Պարոն Ավակյան վերջին շրջանում լայնորեն քննարկված թեմաներից էր նաև լիբանանահայ մեր հայրենակցի թեման, ով այսօր գերի է պահվում Ադրբեջանում, ինչ քայլեր են այսօր ձեռնարկվում, որ เป զի կարողանան նրա տունդարձը հնարավորին ապահովել, դա որքանով է հնարավոր համարում ընդհանրապես եւ Լիբանանի կառավարությունը իրավասու կառույցները որքանով են ներգրաված այդ գործընթացում Լիբանանահայ Վիկեն Ուլջեկյանի հարցը հիմնական մտահոգությունը ինչպես Լիբանանայության նաև լիբանանայ քաղաքական գուսակցություններն հայ ապահովական ճաշնակցության համար։ Վիկեն Իլջեկյան դադարդված է 21-ական բանդարգության Բաքուի մեջ, գիտեք, Լիբանանյան ցակումով եւ այս գծով Հոյտա Լիբանանի գետրան կոմիտեի ներկայացուցիչ եւ Հայկական երեսփոխանական բլոկի ներկայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Պակրադունի երկու տարի անտուլ ջիկերի կորս կտնե Վիկեն Իլջեկյանը ազատ արձակման տադ դադարելու համար։ Պետք է ասել թե երեսփոխան Պակրադունի այս հա-, հարցը ուղղակիորեն գետաբնտել Լիբանանի արդակին գործոց նախարարության մոտ եւ Լիբանանի արդակին գործոց նախարարությունը Լիքենի հարցով բանակցություններ գվարե Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի արդագին կորձ նախարարություններուն հետ։ Վերջերս նաեւ դարձյալ երեսփոխանակով Փակրադունի հայկան երեսփոխանական բլոկի բանջով Լիբանանի արդագին կորձ նախարարությունը իր մոտ կանչեց Լիբանանի մեջ կորձող պաշտոնավարություն ժամանակը ավարտած Ադրբեջանի տեսփանը եւ փողոք հանձնեց անոր, որ Գարկիլվի Վիկենի հարազատներուն այցելությունը Բաքու դեստնվելու համար Վիկենի հետ։ Պետք է ասել, թե այս հարցը կքննարկվի գետաբտվի զույգ մագարտակներով վրա, թե արդակին քաղաքականության բարակային արդակին կորձստախարարության ջամփով ամենաբարձր մագարտակի եւ թե ապահովական մագարտակի վրա այս բարակային լիբանանի ընդհանուր ապահովության ընդհանուր դոնորենի ջամփով գետաբտվի այս հարցը հարցերը մեկը այն է թե նաեւ լիբանանի մեջ Ադրբեջանի տեսփանին բաշխունավարության ժամանակը ավարտած է եւ լիրավ իրավասություններով այժմ տեսփան չկա դեպաբար նաեւ այս հարցի հետ ապօտումը գդարվի Թեհրանի մոտ դիպանանի տեսփանի ջամփով այնպես որ վիկեն Իմջեկյանի հարցը երեսի վրա չելակված ընտագարակը հայկական երեսփոխանական բլոկը այս բարական հայապական տաշնակցունի բոլոր ջիկերն ներծրած է որովհետեւ գարենա Վիկենը ազատ արձակել, իսկ եթե ամիջականորեն գարելի չեղավ, քետ արի տրվի անոր, որբես իր ընտանիք դեստեն բարբերապար այցելել, գարենա ազատ կերպով ուդելիկներ ղրգեր, գարենա միջազգային գարմիր խաչը այցելել, մնայուն կերպով եւ վստահալալ վիկենը առողջության, ֆիզիկական, մտային եւ բոլոր այդ ինչ որ վիկենը դիմակրավի Բաքուի բանդերում մեջ։ Եվ մաղթենք եւ ցանկանք, որ այս ջիքերը արդյունավորվին եւ ամենամոդի գարեթին վիկենը վերադառնան իր հարազատներուն եւ սիրելիներուն։ Պարոն Ավակյան, իսկ վանաձայնի համար տարին ինչպիսին է ունեցած ձեռքբերումների։ Վանաձայնը դրոփող սիրտ է լիբանանայության։ Վանաձայնը Գաբրի գշնչե ստեղծագործել լիբանանայության արորիա գշրուտին է։ Եվ դրվազալոլով վրանստող դարին լիբանանայությանը եղավ երեսփոխանական նույնություններ ու դարի, եղավ Արցախի դարի, հետևաբար նաև վանաձայնի համար եղավ ընդություններ ու դարի Արցախի դարի։ դարի Պետք է ասել, թե Լիբանանը հարվածող դնեսական քաղաքական դակնաբը նաև իր անցատարց ունեցավ վանացային անստագազմին վրա եւ գտնվեցան անստագազմը մեկնողներ, որոնց դիմաց նաև եղան նոր միացողներ։ Հետևաբար ցանկը այս իմաստով կշարունակվի։ Վանացանը 36 տարի Արաքելության վրա է, Բատնեշի վրա է, իբրև Լիբանանայության հարազատ ցայնը, սպիրկայության հարազատ եւ լավակույն ցայնը իր ամենօրյա դակիդներով վանացան գարցականքել իբանանայության դակնապներուն, դժվարություններուն, նաև գարգին ավելի լայն բանալով անցնող դարիներուն սկսած ընդգրկել նաև համահայկական հարցեր։ Եվ վանացանը իր աշխատանքի ոճի մեջ հadoop փոփոխություն մտցուցած է ցայնային եթերեն անցնելով դեսողական եթերի, այսինքն Դրվածալալով որ ցայնասպյուրի ժամանակաշրջանը այժմ նահանջի մեջ է եւ մարտիկ նախկին նման ցայնասպյուր մտիկ չեն ուներ, որովհետեւ Ցայնասպիրի հասկացողությունը դեղի դված ընկերային ցանցերուն դիմաց դրված է լավոր նաև Լիբանանի մեջ էլեկտրականության դակնապ կա օրվան ընթացքում ամեն մարդ ի վիճակի չէ ռադիո մտի գնելու ցայնասպիր մտի գնելու հետեւաբար աստիճանական անցում մգադրած է վանացայինը ռադիոյեն տեվի պատկերասպիր եւ 2022 հատկանշող գլխավոր երևույթը այս է վանացայինի համար վանացայինի ստուդիոն դարձավ նաև Տիդելի հadoop կամերաներով, եթերով ներկայացվելիք, թիմադրի էջով, YouTube-ի էջով ներկայացվելիք Գայան։ Եվ այսօր վանացայինը հայտակիներ մտիկ լալե ավելի գտիդվին Facebook-ի թիմադրի էջով եւ ավելի ուշ դեռ YouTube-ի էջով։ Եվ ասե օրվան բանջներ անցումային հանգրվանն է ու ռադիոն չեն գսել մահակունի մեջ, բայց ռադիոն կաբրի սկալի նահանջ Ինչպես որ որ մամուլը ստեղծվեցավ, մամուլը նահանջեց ընդեմ ռադիոյին, այսօր ռադիոյին տեպի անցում կգադարվի տեպի թիդողական ասպարես, տեպի թիմադեդի էջ։ Այս իմաստով, քանի որ դիդելու բարակային թիմադեդրը եւ YouTube-ը գարելություն կստեղծեն ավելի լայն զանգվածերով հասցելու լիբանանի շատ ավելի անտին պետք է ասել որ վանացանը կարողացավ լլ համահայկական խոսապող համահայկական հարցեր ներկայացնելով համահայկական մտահոգություններ արձարծելով եւ հաջող նաեւ համահայկական հյուրեր հյուրընկալելով իր ստուդիոներում մեջ պետք է ասել որ աստծո դարին 2022-ը վանացանի համար եղավ հիմնական անգինաթարցային դարի որովհետեւ շեշտադրումը վանացայինի համար եղավ Արցախը։ Արցախը, որ հիմնական կոյադևման հարց կտիվակրավե, Արցախը, որ մեզ համար սովորական հողագդոր չէ, հայրենիք մնե, Արցախը, որ որնամա մենք կբայկարենք, որովհետև մենք կհավատանք, որ այսօր համայն հայության դիմաց է ոչ միայն Արցախայության դիմաց, երկու ընտրանք տրված է։ Գամ այն է, որ կբայկարենք Արցախը բահելու, պաշտպանելու համար եւ հանց ընկնենք ամեն զողողություն, եւ կամ կհանցնվի կասության։ Եթե հանձնվեցան կասության կնշանակա մենք պիտի գործընծնենք Արցախը եւ Արցախին հետ պիտի գործընծնենք նաեւ մեր մնացյալ բոլոր հարցերը մեր ազատանգախ միացել Հայաստանի ջամփուն վրա ծծվող մեր բայկար երկար ջամփուն վրա մնացել անկրվանները մենք գործընծնենք մեր բանջարդությունը մեր հայտադը մեր արեմդա Հայաստանը հետեւաբար մենք ընդրանց ենք առաջին ջամփան այն է որ Արցախի համար Արցախը բահել պաշտպանելու համար երթալ բայկարի ջամփով դեպապար գազմագերբվելու մեր դժվարություններուն խելացի լուծումներ գտնելու եւ բոլոր միջոցներով Արցախը գանկում բահելու Արցախի հետ լալու Արցախը ապրելու եւ ապրեցնելու մեր ժողովրդի առօրյայի մեջ վանացան Արցախը գաբրեցնել իբանանահայության մոտ եւ սպիրկահայության մոտ։ Օրական ասկային հայրենասիրական Արցախի նվիրված երկեր ներկայացնելով օրական Արցախյան նահատակիմը ցանկը ներկայացնելով իր հերոսաբադումը ներկայացնելով եւ այս ծավալը մենք կհավատանք, որ Արցախը միայն կարելի է ապրիլ եւ ապրեցնել։ Այսօր դարի Արցախին հետ վանացայինի հանքրվանները եղան շատ հիշելոմը բարձրապես 25 օգոստոսային դխուր օրը երբ որ աղավնոն եւ Պերծոր հանձնվեցավ այդ օրը վանացանը ունեցավ մեծ անցած որ իր վրա ուշադրությունը հրավերեց առաջին անգամ լալով նաեւ ազերբայջանական լրատվամիջոցներում, որոնք հարյուրներով հարցագեցան վանացայինի գայքեչին վրա, դիմադրի իջին վրա իրենց քրարումներով, մեկնաբանություններով ցաղեցին, դադարեցին, անարգեցին վանացայինը։ Երկրորդ հանգրվանը եղավ 2 սեպտեմբերին Արցախի անկախության օրը վանացային հadoop շեշտադրումով նշեց եւ այս իմաստով մեծ եղավ մեր ներդրումը, երբ հյուրընկալեցինք Արցախյան հոգևոր քաղաքական ներկայացուցիչներ, հարցազրույցներու ճամփով, որոնք կատարվեցան Արցախի մեր թղթագիտին ճամփով։ Մենք Արցախյան Կարոյա Բադերազմին դարելիցը նաև նշեցինք 27 սեպտեմբերին հadoop հայտակերներով, Արցախյան վերջին Բադերազմի օրերուն 13 սեպտեմբերը երրորդյա Բադերազմի օրերուն հիշեցինք եւ հիմա նորակույն հանգրվանին մենք արդեն 12 սեպտեմբերին եւ օրական գիշենք տարբեր հարցազրույցերով, տարբեր անդրադարձերով, մեր լուրերով առաջնագարկ տեղդալով Արցախի նորակույն դակնավին, Արցախի շրջապագման հարցին։ Մենք այնուամենայնիվ հանձնվողը չենք, դեղի դվողը չենք, որտեղ գահավանանք, որ գարելի է հաղթարել նաև այս դժվարությունը, այս մարդարավերը, եթե ներքաղաքական փոփոխություններ կդարվին, եւ այդ փոփոխությունների շնորհիվ եթե գարելի է լա իսկական խաղաղություն ապահովող արդակին ճիշտ քաղաքականություն վարենք, եթե հայ ժողովրդի միասնականությունը դարձյալ կարողանանք ամրապնդել եւ վերականգնել Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք երամիաստությունը, ապա գարձում Արցախի հարցը գրնա ինչ որ լուծումին ավելի լավ պայմաններով լուծումին, ավելի նպաստավոր լուծումին հանգիլ։ Մինչ այդ ցակը մենք պիտի շարունակենք Արցախը բահել դա կորագարքի վրա ամենօրյա մնայուն ապրիլ Արցախով եւ Արցախը ապրեցնել նաեւ մեր ժողովրդի զավակներով մոտ։ Վերադառնալով Վանասյանի, Վանասյանը այս բոլորը պիտի նա արդյական բոլոր միջոցներով, օգտագործելով ընկերային ցանցերը, օգտագործելով նաև լսողականի գողքին դեսողական ընձերված բոլոր միջոցները, որոնց համար Վանասյան հարաճած է հadoop տեխնիկ խմբակը, որ հadoop կսպարի այս աշխատանքով։ Պարոն Ավակյան, բնականաբար Լիբանանում տեղի հայ համայնքում նույնպես տեղյակ են դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից էկոլոգ այսպես կոչված ներկայացող ովքեր փակեցին Արցախը արտաքին աշխարհի եւ մայր Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը Լիբանանում այս առումով ինչ դրամատրություններ են իշխում, ինչ ծրագրեր կան, հնարավոր է որ քայլեր են ձեռնարկվում, կխնդրենք մի փոքր տեղեկացնել, եթե կան նման ծրագրեր, քայլեր, որոնք ձեռնարկվում են այսօր համայնքի կողմից։ Պետք է ասել, թե Լիբանանայություն միշտ առաջադար է եղած է Արցախի ինվազ օրակցական ծերնակներուն։ Եվ երբ Արցախի շրջապագումը կատարվեցավ, Արցախը Հայաստանին գաբող գլխավոր շնչերակը փակվեցավ, հայ քաղաքական երեք կուսակցությունները՝ Ռամգավար ազատական կուսակցություն, հայ հապողական դաշնակցություն եւ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության ղեկավարությունները միացել ժողովը կոմարեցին եւ ճշտեցին աշխատանքային որոշ ուղեկից։ Այդ ժողովին փխեցավ հավաքիմը գաղապարը, որ դեղի ունեցավ եւ և լիբանանահայություն ներկա գտնվեց հավաքին, հոն լսեցինք Արցախի ասկայն ժողովի նախագահին Բատկամը, լսեցինք Արցախի նախին մարդկային իրավանց պաշտպանի Բատկամը, հոն նաև ելույթ ունեցավ լիբանանահայություն անունով Արցախայության շատ ցանոթ եւ սիրելի անուն Բարո Զաքար Քեշիշյանը, որ վերահաստատեց լիբանանահայության զորակցությունը Արցախին եւ իր տադին։ Բացի այս, 22 դեկտեմբերին դեղ ունեցավ աշակերտական փողի ցույցը լիբանանի մոտ մագի տեսփանան դիմաց եւ այս արդյոք մեր աշակերտությունը ցանը լսելի դարձուց բարձրացուց եւ նաեւ հուշակիրը ներգայացուց միացել ասկերու գազམ་ագերբության Այս միջոցին մեր լրատվամիջոցները, մեր աստագորատերտը վանացայինը օրեր շարունակ արցականքեցին եւ կշարունակեն արցականքել Արցախի շուրջ կատարվող բոլոր իրադարձություններուն եւ նաեւ հատկապես քաղաքտուրում մեջ կատարվող զորակցական արդարացություններուն։ Պետք է ասել, որ Նաև Հոյտալի բանանը հայտարարի մարմինը այս ուղությամբ գոչով մտի մեծ միացյալ աշխարհի գազամագերության ապահովության խորհրդի նեվանոր անդամ երկիներուն բացադրելով հարցի էությունը եւ բանջելով Արցախի ժողովրդին մարդկային իրավանց հարկումը եւ Ադրբեջանի թեմ համավարսխան բաժամիջոցներով որթեքրումը Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ է կարծում այս իրավիճակում ողոնք են Սփյուռքի անելիքները, ինչ կարող էր անել Սփյուռքը։ Սփյուռքը զորաշարժի մատնված է երկու ուղությամբ։ Առաջին քաղաքական դիվանագիտական մագարտակով հույտը հայտարարի անսախումբերը եւ քաղաքական ներկայացուցիչները հոնուր գարելություններ կան իրենց քաղաքական գաբերը վերստին ամրապնդելով, սերդասելով հանդիպումներ կունենան դարբեր երկիներու քաղաքական, խորհրդարանական, դիվանագիտական աստակազմերու ներկայացուցելու հետ, խնդրելով, թելադրելով, բանջելով, որպեսի բարոյական ջնշում իկորցնեն Ադրբեջանի պետության վրա, որպեսի իդ գնա Արցախի շրջապակման իր քայլեն։ Բնականաբար զորաշարժի մատնված են նաև քարոշչական լրատու միջոցները, ընկերային ցանցերը, դարբեր-դարբեր միավորները, քրավոր էլեկտրոնային մամուլը, որոնք այս հարցը գլուսապանեն, նաև դեղական լեզուներով, լիբանանի բարակային արաբերենով, միացյալ նահանգներով բարական անգլերենով, որպես նաև միջազգային ընտանիքը իրազեկ դառնա եւ իր ղարքի միջազգային ընտանիքը այլ ժողովուրդներ իրենց պատկամավորներում վրա ջնշում բանեցնեն, որովհետեւ Արցախի նեբաց որոշումներ որտեքրվին։ Գա նաև բնականաբար ժողովրդային մագարտակի զորաշարժ գադարելու երևույթ, որ դարբեր դեղեր զորակցական ցույցեր կգադարվին, երդասարտական համախմբումներ, կորզատուլներ, ստացույցեր, որոնք այս բոլորը կնպաստեն, որ ժողովրդային հիշողության մեջ, ժողովրդի մտածողության մեջ Արցախը ավելի ամբրաբնտվի, խարսխվի, իբրև հայրենիքի մեկ գդոր, որ չի պատկանել միան Արցախցիներուն, կպատկանե համայն հայության եւ որուն դիրություն ուները բոլորի սպարտավորությունն է, ուրալ ապրինք մենք աշխարհի որ երկինդակ, որ տրոշինդակ, որ երկնագամարինդակ, որտեղ այդ հողը որոքված է մեր նահատակներու արյամբ եւ այդ հողին վրա կգտնվի մեր ասկային, ավելի շտ համասկային արժեք ունեցող սրբությունները, արժեքները, հետեւաբար տարի շարունակ այդ հողը եղած է հայկական հող եւ այսօրեւ եւս հողը մեզի մնալու համար մենք բարդավոր ենք դեր գանք տիրանոր եւ զոհել մեր արավելակույնը Պարոն Ավակյան այս ընթացքում ինչ խնդիրներ եք ձեր գործունեության բերումով արձանագրել հայկական սփյուռքում, որոնք են այն քայլերը, ծրագրերը, որոնք կարող են տանել այդ խնդիրների լուծմանը։ Սփյուռքահայ կենսագործունեության կազմակերպման գործընթացներում ինչ տեղաշարժեր են նկատելի վերջին 2 տարիներին եւ ինչ անելիքներ կան հայապահպանության սփյուռքի ներուժի համախմբման միմյանց հետ հայ համայնքների կապի ամրապնդման առումով պետք է ասել որ սփյուռքը ինքնին բարդ երևույթ է սփյուռքի մեջ կան քանի սփյուռքներ գա նախա եղերնյանը սփյուռքը գա Եղերնի հետ հարաճած սպիրկը, գա միջին արևելքեն դեղաշարժով արևմուտք փոխադրված սպիրկը, գա Հայաստանեն քաղտածներու Արցախեն քաղտածներու սպիրկը, հերավոր Ռուսաստան եւ այլ երկիրները։ Դե վաբար բարդ երևույթ է, մեկ սպիրկի մասին գարելի չէ խոսել կան քաղուտներ, որ ավանդականորեն տասական գարուցներ կոյություն ունեն, եկեղեցի, ագումբ, վարժարան, միություններ, բայց կան նաև նորաստեղծ քաղուտներ, որոնք վերագազմագերպման մեջ են եւ կան քաղուտներ, որ ոչինչ չկա։ Հետևաբար Սպիրկը ունի դարբեր ցավեր, դարբեր մտահոգություններ։ Եվ իզուր չէ, որ Մեդիդանեն գելիգո Արամ առաջին վիհապարը հայրապետը 2022 դարին հրճագած էր Սպիրկի դարի բանջելով, շեշտադրելով դե պետք է վերագազմագերբել սպիրկը, սպիրկը հզորացնել Հայաստանի համար, ամուր Արցախի համար։ Վեհաբար Հայրապետը որոշած է Սփյուռքի դարին երկարացնել նաև 2023 թվականին, որովհետև նաև արիտ ունենային թեմեր այցելելու, երկիներ այցելելու, քաղաքներ այցելելու, եւ այս մտածումները ավելի մատչելի դարձնելու ավելի լայն զանգվածելու։ Սփյուռքը ընդունինք որ 30 տարի Հայաստանի եւ Արցախի գողքին լալով շատ բան դվավ, նաև իր կարողականությունները շատ բան դվավ բիրա մարդու շիպտեვნյութական կարողություններ, որոնց դիմաց Սփյուռքը կոհեր հետ միջև 44 օրյա բادرազմ, որ իր դվածով մենք ունենք Արցախ հայրենիք 12000 քառակուսի կիլոմետրով եւ երկրորդ pedagogical վերագանքտուն, վերաշինություն, հայրենագերդում այս ամբողջ սողություններով Պաստորեն հիմը տրված էր միացյալ հայրենիքի, միացյալ Հայաստանի առաջին աղյուսին։ Բայց 44 օրյա բادرազմը պետք է ընդունի, պետք է հաստատել, որ նաև համադարած հիաստապություն, հուսախապություն առաջացուց սպյուկի մեջ։ Եվ այսօր սպյուրքի մեջ կա ջվածության, հիաստապության որոշ մտնոլորտ, բայց բարեփախտը բարդագավին գա մեծամասնությունը որ գսեմ ինչը լան պայմանները Հայաստան, Արցախ, Սպիրկ երամիասությունը բարդավոր է ամուր մնալ այս երեքին համար եւ Սպիրկը բարդավոր է շարունակել օժանդակության ցերկ երգարել, կորզակցիլ, ապրիլ շնչել Արցախով եւ Հայաստանով։ Բայց որովհետեւ Գարենը այդ մեګه աստու գերբով գդարել, ճիշտ գերբով գդարել պետք է նախ ինքը գազագերբովի ինքը հզորանա, ինքը ամրանա, ինքը իր առաջնահերթությունները վերասահմանե, որովհետեւ գարենա արդյունավետ կերպով օժանդակել հասցիլ ուր որ պետք է։ Հետևաբար այսօր սպիրկը կգտնվի դժվար գացության մեջ ինքզինք վերագազմագերբելու հրամայականին դիմաց միաժամանակ այդ ինքզինք վերագազմագերբելու ընթացքին Արցախի եւ Հայաստանի ցերկ երկարելու գացության մեջ Գարելիչը պատկերացրել սպիրկը առանց Արցախի եւ Հայաստանի եւ հագարակը սպիրկը պիտի ապրի շնչը Արցախով եւ Հայաստանով եւ նաեւ պիտի բարեգան մեծուկ ստանա, զորակցություն ստանա հոնգե Միդիստանը մշակութային օժանդակություն Միդիստանը ինչ որ դարբեր մարզերում էջ կարիքներ ունի կորզակցությունը պիտի շարունակվի դարբեր ուղությամբ Նաև անշուշտ պիտի շարունակվի Սպիրկյան ներքին ուղությամբ այդ դինամիզմը պետք է բահել ները Սպիրկյանը, Սպիրկ Հայաստանը, Սպիրկ Արցախ այս երրորդության ջամփուն գդարված աշխատանքները պետք է շարունակվին եւ նոր թափ ստանան Իդես ազերիական թրկական մակրծողական քայլերուն, իդես Արցախին բարտադրված ջնշումներուն եւ նորանոր դժվարություններուն։ Եվ վերջում պարոն Ավակյան օգտվելով ընձեռված այս հնարավորությունից ինչ կուզեիք փոխանցել Արցախահայությանը նաև կարող եք ամանորի Սուրբ Ծննդյան ձեր բարեմաղթանքներն ուղել Արցախի մեր հայրենակիցներին Կգտնվենք դոնական օրերուսեմին եւ անգերձորեն երբ դոնական օրերուս սեղան բիդնստինք մեր մտքով, մեր հոգով պիտի երթանք դեպի Արցախ, պիտի երթանք դեպի Հայաստանի սահմանային դիրքեր եւ պիտի հիշենք մեր այն արի դղակը, որոնք երբ մենք հանկիստ մեր դուներում մեջ նստած են, գբաշմանեն հայրենի հողը, սուրբ հողը։ Մենք պիտի հիշենք, որ հայրենի օջախներն քանի քանիներու սեղանները մի դիպացակային երդասարտներ, որոնք աստող դարիներուն ինգան, անոնք ինգան անոնք հերացան մեզ մե, որովհետեւ մենք մնանք, որովհետեւ մեր հողը եւ մեր սամանները մնան, որովհետեւ մեր ասքին արժանապատվությունը եւ բադիվը մնա։ Մենք այս դոնական օրերում պիտի խոնարհենք մեր բոլոր նահատակներու հիշադակին դիմաց։ Եվ պիտի խոստովանենք, որ այս տղակը 18-ը 19-20 տարեկան մատղաշ տղակը իսկապես մեզ մը ավելի սիրեցին հայրենիքը։ Եվ այդ պատճառով հայրենիքը մեզ մե առաջ տարավ այդ սիրելիները այդ քաչարի հերոսները, այդ օջախի սյունը, մորաճկի լույսը, հոր տիգունքը, դանջրակը։ Մենք հբարդության պիտի իշենք 2022-ի հրաժեշտի 23-ի նախորյակ այս օրերուն մեր բոլոր հերոսները նահատակները։ Պիտի իշենք նաև անհայտ կորսվածները, քերիները, վիրավորները, գենտանի նահատակները, ասպարակը ողջերը։ Եվ պիտի խոսանանք հավաքապար, թե անհատապար, որովհետև իզուր չլան այս բոլորին կորստրած զոհաբերությունները։ Իբրև բարեմաղթություն մաղթանքս պիտի լավ որ 2023-ը մեր ժողովրդին բերե բայկարի գամք եւ գացություններուն չհամագերբելու քաչություն։ Իսկ մեր հայրենիքին ասկային կերակուն շահերով առաջորդվող ղեկավարություն, որովհետեւ գարնանք բոլորս միասին, բոլորս աշխատանքով, չանքով բուժել մեր վերքերը, ցավերը, գորուստերը եւ ցածր վերագանքներ։ Ինձ համար անցամբ նոր դարին դոնակատարության գերուխում եւ դոնակատարություն գերուխում եւ խրախճանք չէ նոր դարին նոր հույս է նոր հավատք է նոր հաջողություն է մենք նման դարի մենք սպասենք 2023-ին մեր սիրելի Արցախին ու Հայաստանին համար որովհետեւ գարանանք իսկապես արժանավայել հանկիստ հբարտ հայ մարդու հadouk լավադեսությամբ եւ հայ մարդու փնորոշ ամբարդելի դոգունությամբ թիմավորել 2023-ը։ Եվ ապար լավագույն բարեմաղթություններ Բեյրութեն Արցախի մեր բոլոր ասկայներուն եմ մաղթենք 2023-ը լա միայն ու միայն հաղթանակներով դարի շնորհակալություն ձեր հրավերին համար գրգին եւ շնորհակալություն ես հարցազրույցին համար հարգելի ռադիո լսողներ մեր զրուցակիցն էր Բեյրութի Վանաձայն ռադիոկայանի տնօրեն Վիգեն Ավակյանը ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի տարեվերջյան թողարկումը խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը Խաղաղաբեր տարի է մաղթում բոլորիս։ Կհանդիպենք